Sedaya mangarang sang wayah wancine beduk tengenge panase orang mendung. Mendung tumiyung manglung imbanging gunung gumawang gumuntang guntur hanabrang pedhut ing tawang. Tumalawung ing jagat wetan winatesan cakrawala warata datan pasala sinabut himandha seta sinartan kilat tumelat sapandurat hanaratas keblat. kebeganing raos duh kita nenggih menika ta warnanira Satriya saking Plongkowati nenggih Raden Angka Wijaya ya Raden Abimanyu ya sang Banjaran Sari ya Raden Joko Pengawasan ya sang Pangeran Wirabatana nalika mangke mandhap saking pertapan bibar kelawan rawaning kengeyang kaya wis kacakup sabanipun ingkang eyang tumanduk marang Sang Bimanyu. Mlodhat nalangsa ing batos Sang Abimanyu ing cipta mung nyenyuwun marang Gusti Kang Hakarya jagat mugi nggalo timbul pepundhenira Pandhawa. Mandhap saking pertapan ing mangke ketingal lenggah ing Sela Kumalasa. datan kantun sangyur patpono kawaneng gikilura semar nolo garing pitruk sumawono bagong ingkang tasang ngadepi ingkang gusti sang abdi menyu teko wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing lisan eh. sira sang tu hamba leper meringkang cipto sumrambah weh berhenti Ung Rumah yasmen akong Ong Musti keng hapsan Dronoyo. Mbegegek ugek-ugek. Mel mel sadulita. Lae lae. Eh. Kowe Pak. Kowe arep tak urus. Eh. Eneng apa, Dik? Sajak wigati. Aku iki ngrungokke olehmu omong iki nganti jeli ae lho. Setiap kowe metu kok mesti nganggo tembung begegek. Ugek-ugek terus kok ndulit iki. Upama kowe iki nganggo lole lole ngono piye? Eh. Kowe dudu ndekku. Lole-lole iki ndake durna. Aja sok nganggo dudu ndeke ya. Dosa kuwi ya. Iya nero. Eh. Menungso ora weruh ning Tuhan ora sare. Kowe kudu ngerti lan kowe kudu eling. Yen tindak tanduk munamuni wing saben dinane ana ngendi papan wae dicatet dening malaikat loro. roket karo atit ngerti <laughs> eh apa ora ndek gawean liya kok nyatet iki gaweane yo nyatet iki kuwi ora saiki piye jelas jelase piye ora bagong sajake oleh neges tenan ning aku yo ora ngerti kok gong tenan kuwi nyuwun pirsa gong Aku ya mbak anake ya durung tau ngerti kok, Gong. Megegeku gegege jane piye? Lah, nek padha urung ngerti tak kandhani. Nadyan mung satembung kuwi pitutur mengku pepeling. Begegek kuwi tegese meneng. Ugek-ugek kuwi obah. Me-me kuwi mangan. Sak ki mung sethithik. Dadi ing kene mengku karep yen kepengin mangan ya obah. aja mung meneng marko nek kowe iki obah ora ketamu entuk pangas titik dipangan kuwi dagingi lan geti ngono eh kuwi ta dadi mbegegek e meneng eh iya ugek-ugek ya e obah Meh-meh mel e mangan iya dulet iki sedithik eh iya <laughs> Wis dolareno aku arep munggah. Lho. Arep ngopo, Gong? Golek mel-mel. Wis. Wis, to nek nganti ora pakai mel-mel begegek awakku iki. Aku nek tekan ngono arep kandha karo mbok cah-cah. Eh, mbok nek aku cepakno mel-mel. Aku ben iso ugek-ugek. Engko nek aku mbegegek kowe mandulit. Ah, mata ora arek, Bang. Alah. <laughs> Jodo. Eh. eh, kula wonten dawuh, Gus. Wa semar apa wis midhanget sabdane Kangjeng Eyang mau. Nyuwun pangapunten, Den. Kula inggih mireng namung capet-capet. Heh, mboten patos cetha. Ayo kaya kakene iki upama ora cetha ya memper wong umure wis mundhak. Pengrungane sudo ki ora aneh. Ning nek eneng piring kok krungu. Ah piring ki seru kok. Nek kakek niki brungane sudah nek aku ki sawak tengen kabeh. Kowe iya. Kabeh tengen. Mulai anakmu walu wong tengen kabeh. Eh. Piye? Apa ora omong karo kowe eh, eh, tak kira karo aku. Janji ngrasani aku awas. Ora tak jak Ya mangkat dhewe-dhewe ne. Di rombongan dhewe ya. Perlu ndak baleni maneh Uwa Semar. Nalika semana aku nyara widhekake murcaning pepunden. Eyang penemban paring dawuh. Bisa nikah sembadan aku ketemu kelawan pepundenku. Kudu nganggo sarana aku suwita marang nom-noman kang wektu iki ana ing Praja Ngamarta. pe Bambang Parto Dewa Uwa Semar. Eh. Bae nggih. Wis medanget apa durung? Pripun? Wah, wis iki jan budhek nek iki wis. Wah. Wah, iki lara tenan iki wis. Lho aku ning kene krungu lho kok ngono ling ana ngarep ora krungu wah budhek tenan kuwi. Eh. Aku seneng kuwi gudeg kuwi. Oh, malah ora marik, Kang. Eh, anu pripun, Gus? Dina iki aku bakal sowan marang Praja Ngamarta. Eh, ah, nggih Ngamarta. Aku bakal suwita Bambang Parto Dewa. Eh, Parto. Parto sinten? Eh, budek. kowe budek. Eh. Sing budek ayo kowe budek, ayo. Ayo kowe budek. Ayo kowe ngaku apa ora? Ayo. Kowe budek. Eh iya, lah iya. Ngono ndak puna perwira. Dadi Semar nang ngarep iki paitane kudu kuping iki krungu. Dadale ngendika di bulan balen ya maksud e. Eh. Lah iya, bludek kowe. Wis dong iki nek karo wong tua kok lek mung unek-unekke kuwalat. Alah, kuwalat apa? Nek semare ora malati nek ismayane lha kuwi aku wedi. Wis iso milahke isen. Wong semare karo ismoyo ki beda. Bedane nek semar ki titah. ismoyo i dewa. Ismaya nang kono iki nang gone turune dhewe. Wong kuwi anake Bathara bongkokan. Kaya ngerti-ngerti ya, Gong. Wo Semar. Wo Semar. Eh, wis. Pengarep ki anggere budek ya Semar arep asa wis. Kene, le nyemar aku genti. Wo Semar. Eh. lanten jalon dada wis spray aku wis aku tak terima he ngatasi mung sak nyemari kok dinggo rayan Entah-entah nek dapuk ane ki apik, bah. Umung sak semari kok do tinggu rayan. Hai, hai. Orang nono pilihan nih. Rumang saku padha ora ngerti nyang tata krama. Kodiar kowe. Pengen kemewat. Kowe iki manut sutradara, ora karepe dhewe-dhewe ngono kuwi. Kowe mbako ya mbako kok nyemar terus semar tok nglopo. Ndara duka kae lho. Wis, ayo bagonge senengane ngono kuwi kok. Wis, ora usah nyemar. Golek gawean liya. Gebuk botoh. ora apa-apa, wis nyemara ngono. Lha aku iki sirku ya banjeli ya. Tenel didangu mung meneng ae terus. Sopo sing isih kerasan dere aku ayo podo ndere o. Yen aku dawuh aku sirian. Sopo sing podo keperanan melu aku melu wong. sing ora keperanan aja padha melu. Sing marai dadi hawa ya bakong kuwi ya. Hawa kuwi wis. Nem nemlek dadi hawa. Ngantuk elek wis. Ndara bacut mutung ae, ndawuhi moh nek melu entuk lho. Iya ngono wis cilaka kuwi. Hane wong satriya bagus kok putungan aten iki jane ya ora elok. kok kaya dudu traing kesumur mbesing madu wong nyatane ponokawan sing derek ya wis suwe mesti tak wis ngerti aten-atenane siji lan sijine nek spetro ki lagane ngene bagong ki bendanane ngene ngerti lah kok putungan aten gua sambayar Aku yo ora apa-apa. Rebek melu yo ora melu. Gusti andum pangan adil. Bagong e kok mesti keluputan iki nek ora aku sirane. Ora apa-apa. Ngeteke grup dhewe. Apa dah? Duh, wong tuwa sing godolanan ngrumangsane apa kuwi. ora iso ngopeni anak ngono apa piye. Ngerti nek bapakne budhek malah diserok-serok kene nyuwara. Gawe wirang besmo. Kaya ngono kuwi nek diterusake ora urung bakal gawe isin karo wong tuwa. Kae jane ya wis ora kena mbok conto kae wis. Ndara lenggah ning kene kok malah wae bablas. Wis budhek terus ra roh. Minjang malih menika nggih kedadipun penggalih to Gus ya. Ana luputing ponokawan diparingi pangapura wong ora saben dina gawe luput. Kados Bagong menika sampun dados cacakanipun Bagong nek ora ngono dudu Bagong. Aku ora serik, aku ora gedhe. Nyatane terus ninggal ngoten kok. Pulo aku ngendikan nek ora dirungokake paedhae apa. Ya, Hamung Bagong lho mboten ke, kula ora nggih ngrungokke. Kang Gareng nggih ngrungokke. Ya mung nala Gareng kelawan Petruk kang bisa nyrateni aku. Wondene nyang wong tuamu aku gedhe pangapuraku jalaran kuwi wis tuwa, wis pikun. Mestine beda kelawan sing isih enom. Nggih. Ora apa-apa. Ora melu, ora melu. Abeh ya sangkan padan. Becak ya gawean. Yang penting rak kerja. Petro. Kula. Bapakmu kae tutu tono. Weh, kakekne. Mau ini apa? Eh, piye? Daramu galo wis mangkat adoh. Ndara jekeri ngono kok. Eh, mandek oh sampean ki ya nek lunga linggih njaluk ngarep kebablasan ora ngerti eh, ndara nggih mboten kersan jap iki ate linggih ora pernah nggih cengel ora eh, kula niki kalih anak-anak kula pun mboten dijeni ndara Ingin eh, namung dika ingin kulau dereki, den. Iya ya wa Semar. Dina iki aku bakal budal marang Praja Ngamarta Swita marang Bambang Parto Dewa. Eh inggih. Inggih, Gus. Eh, ora krungu Eh eh, eh, wonten dawuh Ndara. Kula namung tasah ndherekaken Ndara kula. Eh, sedaya niku wae. Dong, kene. Wong tuwa nggo dolanen lho. Tak pikir kakekne iki kaya Belawang lawang wae. Didemok eh. Pun gondang mangkat, Gus. Nggo ndang cakilan. Ha Semar aja ado-ado aku mundak wangeni sak rubuwing landhean yen ana apa-apa aku bisa nulungi wa Semar nala garing gendhewaku gawanen petruk lopak-lopakku aja keri eh ayo ngger derek bendaramu Hei, eh, wangune arep nasa alas bendaramu. Waya iya. Nasa alas, ayo, truk. karo nonton renggan ngalas ngalas ki jokeh barang sing murni durung kegemok menungso ngati-hati lho ngalas ki okeh barang sing bebayani Lho menone ke kethuk godhong aja ndang dicekel sapa ngerti nek godhong mau mawa glugut ngegateli Wis beda saiki pamane godhong apa ya werna-werna kemadoh iya mawa glugut mawa wisa eh iya aduh bung ngalas ana ing bung bung ya mawa glugut ana enak enak ora nek jenom nek tuwa ya ora enak apa bung ayo nang ono pilih sing 6 liya 6 iki gempi apa bung oh iya ya Nyatanya ning kalang nyiwana klara pandamun cara kekonang surung soro tetan padang lan pacaring purna mengga kono oh. sak wana-wasa grigiting ancol tang pasing wau dadi wana kasrang marang sang abimanyu lumampah prateng madyan ning catur madya tengah denda dalan catur papat aning tengahing prapataning marga kacurku tak lampahi ngrekso so saking nagari ngawa wulangit kaseteng prabu suryanggono ambeking denawa mambek lisah jae katon pating dengongok pating dilulung cinandraya senjangan ambuk kuku sing sendawa